När man bland minnena börjar gräva Det händer allt att där träder fram Ett konterfej av en liten Eva Som svar på frågan och hela fam Den kära staden med sina minnen Har samma tjusning idag som då Till havet fostrade våra sinnen Och färgen speglades i ögonblå Säg har du glömt den lilla blonda Oj, oj, oj, oj vad hon var söt Hon hade ledigt varje måndag Oj, oj, oj, oj man var ett nöt Minns du den dam som gick på lina Av hennes cirkusdoft vi njöt jag tror hon hette Adolfina Oj, oj, oj, oj, vad hon var söt Ja, fast den tiden är helt förliden Jag minns den än som det var igår När man gick parvis där neråt liden En kväll i maj när det dofta' vår Fast vi har kommit så där till åren Den gamle Adam han sitter i När man ser älskande par om våren Man drömmer om sitt ungdomsvärmeri Säg har du glömt konditorns Greta? Oj, oj, oj, oj vad hon var söt Att där finns mulletom fick man veta Oj, oj, oj, oj man var ett nöt Vi var rivaler just om henne Men våra tålamod är trött det kom en ann, hon for med denne Oj, oj, oj, oj, vad hon var söt Nu är det slutet på äventyren Ja, det vill säga så gott som slut Men bak den värdiga polityren Finns romantiken ännu förlut Ty nu som då står den kära djungeln i all sin fägring och majestät gamla dungen ta del av mången liten hemlighet. Säg, har du glömt hur kyssar smaka? Oj, oj, oj, oj, vad den var söt. Man längtar flydda år tillbaka. Oj, oj, oj, oj, man varit nöd. Naken nu klappar det här inne när vårens sol sitt skimmer göt. Var fågel sjunger på sin pinne Oj, oj, oj, oj, vad hon var söt